Euneko amarre zapaldu da aurten baionako bestetan izandako jende kopurua bost egunetan zehar. Hauzapezaren arabera, sartzean pagatzea ez da ahazoin nagusia. Entzuten dugu. Euh, sachant qu'il a plu euh, samedi matin, sachant que le samedi il y avait également euh, le Tour de France, et sachant que aussi nous avions une grève euh, de la SNCF, peut peut-être expliquer le fait que samedi nous ayons une baisse importante Eunterologeita bi mila eskumoturreko pagatuz salduak izan dira hots bat kakots iru milioi euroko benefizioekin, gastu orokorrak bikakots behatzi milioi eurokoak direlarik eskumoturren salmentak erena estaliko luke. Urrengo urtean dispositiboa errepikatzeko asmoa agertu du Jean-René Etxegaraiek. Il faut quand même retenir principalement que nous avons eu de belles fêtes et que la population a eu à la fin un sentiment de sécurité. Nous allons conduire l'année prochaine le dispositif euh, que nous avons donc initié cette année. Justizia eta salaketan aldetik ere apaltze bat azpimarratzen du prokuradoreak, laukasu, seksu erasuei bai lotuak eta bi bortxaketen dako inkestakidekiak izan dira, baina prokuradorearen arabera, gauzak ez dira argi. Il s'agit d'agression euh, qui euh, aurait pu être commise, mais euh, au terme d'un périple. Ibilbide batean gertazitekean eraso bat da, soinetan bitimak bere erasotzailea ezagutzen duen, apartamendu bat laguntzea onartzen du eta horretarik batentzat ahemanen parte eh, bat ere onartzen duen, dio bigarren partea inposatua izan zaiola eta hori da eh, egiazatuko duguna. parti, selon euh, imposé, Gehiagikerien aldetik beti ere telefono mugiko gen lapurketa ziraganda eta borrokak ere izan dira hauen artean bi labanarekin. Samuel Buelta Simon prokuradorea. On déplore deux violences par arme blanche. Dans le tumulte des fêtes, euh, c'est quelque chose qui est assez réduit. Euh, heureusement, la, la vie de, des personnes qui ont été blessées par couteau n'est pas en danger. C'est une année euh, calme. Hervé Jonathan, sous-préfetak, eskertu ditu polizia zerbitzuak, bai eta sokorri lanetan ibile diren, suhiltzaileak, SAMU edota Bayonako ospitalea.